Prej cilësive të Allahut subhanahu wa taala është se Allahu mashtron ata të cilët dojnë me mashtru Allahun subhanahu wa taala. Do të thotë e përkufizume. Do thotë nuk thuhet se Allahu është mashtrues apo e ka cilësinë e mashtrimit vazhdimisht. Po thuhet vetëm në rast kur fjala mashtrim kuptohet lavdrat. se fjala mashtrim nuk është gjithmonë lavdrat. Se nëse njeriu gjithmonë mashtron, nuk është i lavdruar, nuk lavdrohet. Allahu edhe më hiç nuk ka mësi na me lavdru me këtë emër. Mirëpo lavdrohet Allahu kur dikush don me mashtru Allahun, Allahu ja kthen atij me mashtrim. Do të thotë s'ka mundësi ai me mashtru Allahun. Kur don dikush me mashtru Allahun, Allahu e mashtron atë në këtë rast është el khalq krijimi Allahu subhanahu wa taala krijon kjo cilësi mirret edhe prej veprave të Allahut subhanahu wa taala siç kemi thënë se prej definicioneve prej rregullave të përgjithshme është se prej veprave të Allahut nxirrim i cilësi siç kemi thënë se prej emrave të Allahut subhanahu wa taala nxirret edhe cilësia ndërsa nuk nxirret prej cilësive të Allahut emri as prej veprave të tij nuk nxirret emri andaj thonë marrja e dikujt te ne i thonë dost apo mik, do me thonë ka një dashuri të madhe ndaj një personi të veçantë, dallohet nga dashuria që e ka ndaj tjerëve. Dhe ky person thirret Khalil në këtë rast. Andaj Allahu subhanahu wa taala përshkruan se wa ittakhadha Allahu Ibrahim Khalila. E ka dash një dashuri të veçantë prej të tjerëve. Dhe kanë një afërsi të afërt e ka pas Allahu një afërsi të dallume prej tjerëve, andaj thirret Ka ardhur në Surat Al-Maida ajeti njëqind e nëntëmbëdhjetë, Radijallahu anhum wa radu anh, Allahu flet për sahabët, për pejgamberin dhe sahabët, thotë Radijallahu anhum, Allahu është kënaqur me ta, edhe ata janë kënaqur me Allahun subhanahu wa taala. Kur flasim për kënaqësinë e njerëzve, sahabëve po për shembull, sahabët janë kënaqur me Allahun subhanahu wa taala. Mujna me ditë mënyrën, për shkak se ata janë njerëz dhe na jemi njerëz dhe dimë se çka do të thotë kënaqësia tek njerëzit. Mirëpo kur thojmë se Allahu është kënaqur me ta, këtu ndalemi. Mënyrën nuk e dimë se si kënaqet Allahu me njerëzit. se Allahu përcjell çdo gjë. Argument nga Kurani për këtë është fjala e Allahut inna Allaha kana alejkum raqiba, vërtet Allahu ndaj jush ka qenë përcjellës. Do thotë gjitha çështjet i ka përcjellën. Po ashtu fjala e Allahut subhanahu wa taala sura al-Maida, "Wa kuntu alejhim shahidan ma dumtu fihim", kur flet Allahu për fjalën e Isës alayhis salam, që do thotë ditën e Kiametit, kur Allahu do ta pyet a ti i ke urdhëruar krishterët me bo shirk, me thënë se ti je djali i Zotit, Atëhera ti ke qenë rakib që i ke përcjell punët e tyne. Ti e din më së miri. Fjala rakib do të thotë është me kuptimin përcjellës, siç është edhe me kuptimin i kujdesshëm. Do të thotë Allahu subhanahu edhe përcjell, edhe kujdesen ndaj çdo gjëje dhe asgjë nuk i humb atij. Çdo gjë e ka prezent. Do të thotë qoftë ajo se vepër veprohet haptas apo bëhet fshehtas apo mshefet në gjoks apo i thuhet dikujt, Allahu subhanahu wa taala e din të gjitha, do të thotë është i përcjellës i gjitha atyre edhe ashpërsi, e vështërsi, siç e ka dhe kuptimin, kërcini i kamës. E tashti ka ardh këtë formë kjo jeume jukshefu an sak, ditën kur do të shpalohet saki. Tashti a është vështirësia, do të hiqet vështërsia, apo Allahu do ta shplon këtë pjesën e kamës tij, domethënë kërcin, çka është kuptimi i kësaj, në këtë ajet ka ardhë në formë jo të shquar, sak. Dhe zakonisht në ajetet e Allahut, sepse ajetet të cilat flasin për sifatet, kur flet Allahu për sifatet, ia përshkruan vetes tij, apo e cilëson veten e tij, për shembull, kur thot syni, thot syri i Zotit, syri i Allahut, apo dora e Allahut, sikur ka thonë për Ademin, kur i ka thonë Iblisit, pse nuk i bane sexhde, Atij që e krijova me durtë e mia, dhe vetë Allahu e përshkruan vetes tij se i ka durtë. Mirëpo në këtë ajet nuk e ka përshkrujt vetes. E këtu ka ra, siç thotë Ibn Taymija rahimahullah, kam lexuar më tepër se 100 tefsira, më tepër se 100 tefsira në emrat dhe cilësitë e Allahut. Nuk kam gjetur se dikund sahabët kanë pas polemik, përveç se në këtë ajet. Përveç se në këtë ajet. Disa e kanë dhënë kuptimin, siç transmetohet për Ibn Abbasit, edhe pse ka fjalë se është rivajeti i dobët. Se Ibn Abasi e ka shpjeguar me kuptim tjetër. Ka thënë se kur Allahu do ta heq atë ashpërsinë, domethënë ditën e Kiametit, vështirësi e madhe. E Allahu kur ta heq vështirësin. Pastaj ka rivajet tjetër nga Abu Musa radhiyallahu anhu, transmeton Abu Ya'la në Musnedin e tij. Mirëpo edhe rivajeti është i dobët Kur muslimant do të shohin E sak do të shfaqë Allahu një drit Transmetimi është transmetim I dobët. Andaj më së miri për me kuptue këtë ajet na duhet m'u kthy n'hadith. Andaj fjala e Ibn Abbasit ka qenë se ka qëllimin vështirësi, ka dhënë kuptim gjuhësor. Mirëpo Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i ka dhënë kuptim tjetër, edhe ky kuptimin gjuhësor, mirëpo përmbajt hadithit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se fjala sak në këtë rast Na e ban më së miri dhe më së qarti kuptimin e ajetit, andaj se nga kjo ka rrjedh polemika se vetëm si ajet s'kanë pas mundësi me pru vendim tash ky ajet a hin prej ajeteve që flet për cilësinë e Allahut apo është ajet i cili s'ka këtu nuk është tu fol për cilësinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe më e drejta, më e qarta, duke ia bashkangjit këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bëhet e qartë se ky ajet i surës Qalam, ajeti 42, është prej ajeteve që flet për cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, Dhe se Allahu ka saq, të cilin do ta shpalon në ditën e Kiametit, do ta shohin besimtarët dhe kjo shenjë ku e njohin ata Zotin e tyre, edhe i bëjnë sexhde, ndërsa munafikat që janë prezent nuk kanë mundësi me i bë sexhde Allahut në këtë rast. Nuk kanë mundësi me i bë sexhde Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa pse ka ardhur në formë jo shquar, nuk ka ardhur në formën e shquar, Dijetarët e gjuhës, të cilët flasin për gjuhën, thonë se kur vjen ndonjë fjalë, shpesh herë vjen ndonjë fjalë jo në formë shquar, arabët kanë për qëllim me e bë me kallxu që është një send diçka e madhe. Andaj Allahu subhanahu wa taala këtë rast e ka prun fjalën saq në formë jo të shquar për me na e bo t'qartë neve se saqi Allah subhanahu wa taala është i madh andaj kanë me ra të gjithë në sexhde përveç munafikat ka me u bë shpina e tyre në hadith që ka ardhur sikur drrasë